muslimun hadithi ya abi hurairah radhiyallahu anhu anasema la yasma'u bi yahudiyin wala wala nasrani hatonisikia mimi myahudi wala mnasara thumma la yu'minu billadhi thumma la yu'minu bi thumma la yu'minu billadhi ji'tu bihi kisha akawa sio mwenye kuamini kile nilichokuja nacho mimi Muhammad wa huwa alquran yahudi yoyote hatonisikia mimi hatosikia ujio wangu hatosikia sheria yangu au naswara yoyote hatunisikia nini mkristo yoyote hatunisikia nini kisha akaacha kuniamini kwa kile ambacho nimekuja nacho illa kana min ashabin nar isipokuwa atakuwa ni katika watu wa motoni au kama qala sayyidul mukhtari sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo mtume au manabii vitabu hivi vimefutwa sheria zake zote taurati haifanyi kazi sasa hivi injili haifanyi kazi hatuchukui hukumu na huda na muongozo kutoka kwenye injili sisi waislamu hatuchukui mafundisho ya dini yetu kutoka kwenye taurati wala kwenye zaburi zaburi leo hii kwetu sisi haituongozi katika sheria kwa sababu kuna sheria zilizomo ndani ya vitabu hivyo sheria hizo zimefutwa na hazifanyi kazi ilipokuja Qur'an ya ayyuhalladhina amanu enyi wale ambao wameamini wameamini vitabu lakini pia watu hao wakaamini al al akhir wakawa ni wenye kuamini siku ya mwisho siku ya mwisho imeitwa siku ya mwisho kwa sababu la yauman ba'daha hakuna siku baada ya hiyo ikaitwa siku ya mwisho yaumul akhir siku ya mwisho kwa kuwa mbele yake hakuna siku nyingine hii siku ya mwisho ndugu zangu tunaiamini kwa vipengele mbalimbali miongoni mwa vipengele vinavyofungamana na siku ya mwisho ni kuamini kadhia ya kuumwa imma kuumwa au hali yoyote itakayomwingia mwanadamu katika maisha yake ikamsababishia kifo sehemu ya pili tunayofungamana na imani ya kuamini siku ya mwisho tunafungamana na jambo la almaut mtu anayekaribia kufa kuna alamatin tadhharu lahu kuna alama mbalimbali zinamdhihirikia yeye zinamuonyesha wazi ya kwamba sasa wakati wako umefika sasa ndio unaondoka duniani ndio unawaacha wale uliokuwa na wajua na wajua kuna alama zinamwijia lakini pia pale ambapo malakul maut anapomwijia mtu yule ikiwa ni mu'min ikiwa ni muumini aliyetenda matendo mema kuna namna ya kuitoa roho yake na kuna yule ambaye ni kafiru murtaddun wa fasiqun wa fajirun kuna yule aliyekuwa muovu aliyekuwa ni kafir aliyekufuru Qur'an aliyemkufuru mtume sallallahu alaihi wasallam sayyidu abinan naye mtu huyu vile vile kuna sampuli za kuondoka roho yake ndio maana Allah katika suratu Muhammad aliposema wal malaikatu yadribuna ujuhahum wa adbarahum na malaika wanapiga nyuso zao za mbele na wanapiga migongo yao wakati wanazitoa roho zao kwa sababu hawa watu walikuwa ni waovu na walikuwa ni makufari manasara wachafu mayahudi katika hii dunia ndio roho yao inatolewa hivyo kwa hiyo mtu anapokuwa katika sakaratul maut katika kilevi cha umauti ambacho ni haqqun la miryata fi ni haki isiyokuwa na wasiwasi wajaat sakaratul maut bilhaq dhalika ma kunta minhu tahid na kitakapokuja kilevi cha umauti wajaat sakratul maut bilhaq kitakapokuja kilevi cha umauti kwa haki dhalika ma kunta minhu tahi hilo ndilo ambalo ulilokuwa ukilipinga na kulikataa kwa hiyo ni ukweli kilevi cha umauti kitamwijia mtu ataanza kuona makaaduhu ataanza kuona mahala pake imma ila an-nar wa imma ila al ima aelekee peponi au aelekee motoni na kuonyesha ndio pale unamuona mtu anapokaribia kufa wa wayadhhak anatabasamu na anacheka au anasikia raha tu au unamuona mtu ananyeritika na ngara au unamuona mtu na furaha ya hali ya juu ndugu yako baba yako mama yako unamuona na hali hiyo ukimuuliza kuna nini mama umeona nini baba umeona nini mwanangu hana la kusema na ndipo hapo ambapo walikuwa baadhi ya waja wema wakifikiwa na hali hiyo basi hufurahi na kuambia wakiwaambia watu wao ila almaliki muqtadir tunaelekea kwa malik kwa mmiliki mwenye uwezo kuna alama mbalimbali kwa hiyo ndugu yetu anapoanza kuingia katika hali hiyo maana yake ameweza kufikia kwenye daraja la kwamba sasa yale yaliyokuwa ni nadharia sasa yamekuwa ni ainul yaqin anaanza kuona umauti tunaamini kwamba almautu haqqun umauti ni ukweli na kila mmoja atakufa kwa kadri alivyopangiwa na Allah sehemu gani hatujui haujui na wewe tarehe gapi haujui ni lipi siku gani hauijui ni ipi utakuwa kwenye hali gani huijui tulipokuwa tunaamini umauti kwamba upo Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia ya ayyuhalladhina amanu jambo la pili katika yanayofungamana na kuamini siku ya mwisho ni dukhulul qabri ni jambo la kuingia kaburini sisi waumini tunaamini ya kwamba mtu atakapoingizwa kaburini baada ya watu wake kuondoka wameshamfukia malakan malaika wawili wanakuja wanaitwa munkarun wa nakir hao malaika watakapokuja fayuqidanihi watamkalisha chini wataanza kumuuliza maswali matatu sio maswali matano watamuuliza maswali matatu man rabbuka waman nabiyuka wama dinuk ikiwa yule mtu ni mumin ikiwa mtu yule ni muislam alikuwa na imani fayujibu dhali atajibu atasema rabbi allah mola wangu ni allah ونبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيي na Muhammad nabii wangu wa alquran kitabi alipoambiwa man nabiyu wa ma dinu wa ma nani ipi dini yako atasema alislamu dini uislamu ndiyo dini yangu baada ya kujibu hayo majibu matatu kwa ufasaha kwa usahihi anaambiwa angalia pale mbele yako anaonyeshwa hadha maqaduka anaambiwa hiyo hapo ndiyo sehemu yako ya kufikia nao ni moto anautazama moto ule pale anaambiwa huo ndio hiyo ndio sehemu yako qad abdalaka Allahu Allah tayari ameshakubadilishia na amekupa hii hapa sehemu hii huku nayo ni sehemu ya janna khairan minha bora kuliko ile kwa anaiona sehemu yake atakayofikia peponi anaanza kuziona starehe za peponi zile pale utamsikia yule mtu anamwambia ya rab ya ra, ya ra, ya rab aqimi saa ewe mola wangu kisimamishe kiyama kisimamishe kiyama niende nikastarehe na raha zangu huko anaambiwa nam naumatal arus lala usingizi wa bwana harusi na bibi harusi lala bado muda wako hujafika subiria kiama itakaposimama tunaamini kaburini kuna neema lakini pia tunaamini kaburini kuna neema kuna adhab na ushahidi unaotuthibitishia ya kwamba ndani ya kaburi kuna adhab ni pale Allah alipowazungumzia watu wa Firauni waliomfuata Firauni na mfirauni mwenyewe na watu wake aliposema ya rabbal alamin aliposema adkhilu ala fir'auna ashadda al'adhab waingizeni watu wa firauni kwenye adhabu iliyokuwa kubwa annaru yuraduna 'alayha moto unapitishwa ndani ya makaburi hayo ghuduwa wa ashiya asubuhi na jioni makaburi ya firauni na watu wake yanapitishiwa ndani yake moto aya hii inatuthibitishia ya kwamba ndani ya kaburi pia pana nikma pana adhabu pana watu kuadhibiwa ndani ya makaburi tunaamini hivyo ya ayyuhalladhina amanu enyi wale ambao wameamini tumeamini siku ya mwisho pia tumeamini jambo na makaburini tutakufa sote na tutawekwa makaburini na namna ya kuwekwa makaburini tofautiana kuna wale ambao wanawazika watu chini ya ardhi wa huwa asahhul ashya na hiyo ndiyo sahihi zaidi na kuna wale watu ambao wanaona bora tumchome mtu tumuunguze tuyatupilie mbali majivu yake lakini hilo lote haliwezi kusaidia chochote mbele ya Allah subhana kila mmoja ataadhibiwa kwa namna alivyozikwa pia katika kuamini siku ya mwisho tunaamini nini tunaamini yaumal ba'thi wan nushur tunaamini siku ya kufufuliwa na siku ya kutawanywa watu watafufuliwa kutoka kwenye makaburi yao bihaiatihim wa ashkalihim kwa maumbile yao na maumbile yao na maumbile yao kuna wale ambao maana ya kwamba watu wote watafufuliwa kutoka makaburini hufatan watakuwa wakobea wakopeku hawana viatu vyovyote uratan watakuwa wako tupu hawana mavazi yoyote ghurulan wakiwa na maumbile yao yale yale ya mwanzo kabla walipozaliwa maumbile yao yale yale ya mwanzo walipozaliwa Aisha radhiallahu anha akamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam afala yanzuru ba'duna ba'dha hivi ya rasulullah haitofikia watu wakaanza kutazamana wao kwa wao huyu akamtazama yule huyu akamtazama yule qala mtume akasema al-amru ashaddu min dhalika ya ibnat as-siddiq jambo ni zito sana kuliko hivyo unavyosema ewe binti wa Siddiq jambo ni kubwa sana watakapofufuliwa watu wakiwa na maumbile mbalimbali kuna wale watakaofufuliwa siku ya kiyama matumbo yakiwa ni makubwa kuna wale watakaofufuliwa siku ya kiyama nyuso zao hazina nyama kuna wale watakaofufuliwa siku ya kiyama yulabun wanatoa talbia kuna wale watakaofufuliwa siku ya kiyama wakiwa wamevaa mavazi yamechanika chanika madamu yanabubujika wakiwa hufatan uratan ghurlan wana mavazi yao yale ya jihadun fi sabilillah na kuna wale waliokufa katika jihadi waliokufa katika haji wakifanya talbia na wengineo sura mbalimbali zitatoka makabunini na siku hiyo likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni baba atamkimbia mwana mwana atamkimbia baba mke atamkimbia mume mume atamkimbia mke kila mmoja ana jambo linalomshughulisha watakimbia wanavyokimbia watakimbia mbalimbali mambo sehemu mbalimbali lakini yauma tubaddalu al-ardu ghaira al-ardi was-samawat ardhi hii itakapokuwa imebadilika mbingu itakapokuwa imebadilika ardhi haitokuwa na milima wala haitokuwa na miti wala haitokuwa na majengo wala haitokuwa na mimea wala haitokuwa na chochote ardhi hii itakuwa ni ardhi nyingine mpya kwa hiyo hata mtu akikimbia hakuna anapokimbilia isipokuwa anakimbilia kwenye ule ule uwanja uliopangwa mbingu itakabadilika yauma tashaqqaqus samaa siku itakapochanika chanika hiyo mbingu إذا السماء فطرت إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت أرضي توتيما وتوتي من أدام وتيت سما إلى أرض أتيت سما إلى أرض يقول الإنسان من أدام وتسمى ما لها إلى نيني أرض لوهي mbona imekuwa inatoa habari inatoa mizigo inatoa vya kwake mbingu itakapochanika chanika mabahari yatakapokuwa wa idhal biharu sujirat na mabahari yatakapogeuzwa kuwa ni moto moto unawaka baharini hakuna pa kukimbilia wa idhal biharu fujirat ardhi jambo litakuwa ni gumu sana likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni baada ya watu katika hiyo sehemu watakaa muda mrefu mpaka pale ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam ataenda kumsujudia mola wake na kumuomba watu wahukumiwe hili jambo la kufufuliwa tunaliamini sisi kwamba kufufuliwa kupo hakuna kuishi kaburini milele wala hakuna kuishi kaburini eti utakuja kufufuliwa ufufuliwe sehemu nyingine hilo jambo halipo tutafufuliwa tutakutana na Mola wetu subhanahu wa ta'ala na kila mmoja ndani ya kaburi lake atakaa kwa kiwango cha maasi yake atakaa kwa kiwango alichopangiwa hebu ikawa unatafakari watu waliokufa zama za nabiiullahi adamu alayhi salam watu waliokufa zama za nabiullahi nuhu alayhi salam zama za nabiiullahi ibrahim mpaka leo hii wako ndani ya makaburi miaka mingapi umri uliokaa wewe duniani haulingani na umri wa kukaa kaburini umri wako wa kuishi katika ulimwengu ni miaka sitini na tatu lakini unawezekana kwenye makaburi lako ukakaa miaka mia tano ukakaa miaka elfu mbili ukakaa miaka elfu tano laki moja milioni moja kumi iyadhan billah la ilaha illa allah umri uliokaa wewe ni miaka sitini na tatu lakini kaburini unakwenda kukaa miaka mingi sana tunaamini jambo la kufufuliwa kwa hiyo wafu watakaokaa miaka yao watakuja kufufuliwa na mtume atamuomba mola wake na watu watahukumiwa jambo la kuamini siku ya mwisho tunaliamini lakini pia tunaamini jambo la mwisho kabisa tunaamini mizani kuna kupimwa matendo tunaamini kwamba kuna hao kuna birika la mtume tunaamini pia huko yaumul qiyama kuna sirat kuna njia ya kupita ambayo ni nyembamba tunaamini pia huko yaumul qiyama pana jannatun wan nar pana moto na vile vile pana pepo wale ambao ni ashqiya fa amma alladhina shaqaw ama wale ambao wamefanya uasi na uovu na uchafu fa finnar wataingia katika moto iyadhan billah Allah tukinge na shari hiyo na kuna wale watakaoingia katika janna katika mabustani wataogelea mule watacheza kila aina ya starehe nyoyo zao hazijawahi kushuhudia starehe ile macho yao hajawahi kuona starehe zile vyakula watakavyokula hawajawahi kuona kila anayekitamani kizuri katika janna atakipata Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kunako nafsi walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min rabbir rahim watu watapewa vyote wanavyovitamani katika pepo kitamani kuona mtume sallallahu alaihi wasallam na mengineo katika starehe tunaamini uwepo wa janna tunaamini uwepo wa janna na tunaamini kwamba moto uko chini ya ardhi ya mwisho kabisa fi darkil asfal liko tabaka la chini kabisa la ardhi ndiyo kuna moto wa jahannam na tunaamini kwamba pepo iko juu janna iko juu ndio aliyoiandaa Allah uiddat lilmuttaqin aliyoiandaa kwa wale wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo ya ayyuhalladhina amanu enyi wale ambao wameamini wameamini siku ya mwisho na wakaamini qadari wakaamini qadari khairihi wa sharrihi kheri yake na shari yake tunaamini qadari kwamba mambo yote haya yaliyomo duniani khalaqa Allah ameyaumba Allah subhanahu wa ta'ala mimi wewe wote tumeumbwa kauli zetu maneno yetu sauti zetu vyote hivi vimeumbwa ni khalqullah upepo huu ni kiumbe cha Allah jua hili ni kiumbe cha Allah mvua baridi joto vyote hivi khalaqa Allah wa qaddara lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamuha anavifahamu hivi viumbe vyote dhiquhu wa jillu kidogo chake na kikubwa chake kichache chake na kingi chake anakijua ilmu kabla hata ya kukiumba Allah subhanahu anakijua hicho kitu na anakujua wewe kabla hata ya kukuumba ni ilmu yake imeenea kila mahala lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala ameviandika vyote hivi katika lauhi mahfuz kabla havijatokea ashaviandika na baada ya kutokea ashaandika vyote ameshakuandika wewe utakula nini utafanyaje utalalaje utaendaje utakwenda utafanya vyote hivyo Allah ashaviandika vyote ni maktuba tu vimeshaandikwa ndani ya Qur'an vyote ndani ya lauhi mahfuz ashaviandika Allah anavijua anakujua anaelewa utakufa wapi anajua kwamba wewe utakufaje utaku Allah subhanahu shaviandika na mwisho kabisa amevipa ameviwekea matashi yani wewe hapo una matashi wewe hapo ulipo una matashi yako una maamuzi yako kwa hiyo haya yote yanafungamana imanu bil qadar kuamini qadar khairuhi wa sharrihi kheri yake na shari yake bimaana ya kwamba kheri zote na shari zote khairi zinaegemezwa kwa Allah na shari haziegemezwi kwa Allah mambo mabaya yote hayaegemezwi kwa Allah mambo machafu yote hayaegemezwi kwa Allah bali yanaegemezwa kwa viumbe usije ukasema kwa nini Allah kamuumba iweje Allah tuingize motoni na hali ya kuwa amemuumba shetani na kwa nini mimi nifanye machafu kataka Allah subhanahu Allah ndiye ametaka ametaka mimi nifanye machafu shari yaegemezi kwa Allah ndio maana kwenye Qur'an unasoma qul a'udhu rabbil falaq sema e Muhammad ninajikinga kwa Mola wa asubuhi min sharri ma khalaq na ninajikinga kutokamana na shari ya alichokiumba kwa hiyo wewe hutakiwi kuiegemeza shari kwa kwa Allah huwezi kuegemeza maradhi kwa Allah huwezi kuegemeza ubaya kwa Allah bali egemeza vile kwa nani kwa kiumbe na ndio maana e, Ibrahimu alayhi salam aliposema wa idha maridtu fahuwa yashfi na pindi ninapopatwa na maradhi na pindi ninapopatwa na maradhi fahuwa yashfini yeye ndiye anayeniponya Ibrahimu hakusema fa idha amradani pindi anaponigonjesha anaponipa maradhi aliogopa kuyaegemeza maradhi kwa Allah adaban ma'a Allah kwa kumkuwa na adabu na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo tunaamini qadari yaliyomo kwenye ardhi yote qadara Allah yote ashayapangilia Allah subhanahu mambo yote ameshayawekea utaratibu Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo sisi tunaamini hawa walioamini hizi nguzo sita za imani na, na mambo mengine yanayofungamana na imani kama vile kuamini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye ambaye amempa ameumba moto na janna kaumba moto na janna hii ni imani tunaiamini sisi lakini pia tunaamini kwamba Allah ndiye ambaye munzilu al-amtar ndiye mteremshaji wa mvua na vinginevyo katika mambo ambayo yanafungamana na imani tunaamini masuala ya makaburi na vinginevyo kitendo hichi tunaambiwa ya ayuhal enyi mlioamini mkaamini imani hizi na mingineyo Allah anakuiteni Allah anakuiteni ya alladhina amanu kisha akasema يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله موغبين الله مشيني الله اتقوا الله مشيني الله neno takwa neno kumcha Allah limetokamana neno hili na, na alwiqaya kinga takwa imetokamana na alwiqaya kinga maana yake kujikinga na kitu kisikupate Abu Hurairah radhiallahu anhu alipokuwa anatoa taarifu ya takwa alisema Abu Hurairah je huwa mnapita katika njia zenye miba qalu wakasema ndiyo huwa tunapita katika njia zenye miba akawauliza pindi mnapopita katika njia na barabara zenye miba nini huwa mnafanya wakasema huwa tunaitenga pembeni miba ndo tunapita akawaambia wakadhalika takwa na hivyo ndiyo maana ya ucha Mungu kujiepusha kujitenga kujiondoshea mayale yote yanayoweza kukudhuru kisha uwe salama uelekee kwa Mola wako hiyo ni taarifu ya Abu Hurairah radhiallahu anhu lakini Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu alipokuja kusema maana taqwa yeye alisema al-khawfu min al-jalil taqwa maana yake ni kumwogopa Allah wala amalu bitanzil na kufanyia kazi at-tanzil Qur'an waridha bil qalil na kuridhia kichache ndio maana taqwa Allah kuridhia na kidogo ulichokipewa والاستعداد ليوم الرحيل نكون يدان سكر سفاري هي نمان تقوى الله الخوف من الجليل موقف الله والعمل بالتنزيل فنية كاس قرآن والرضا بالقليل وليدية كاجة تلبيون الله والاستعداد ليوم الرحيل نقول ينام سكر يقول لك يا سفاري وهو الموت ونسكر يموت علي بن hii ndo maana ya takwa Allah na jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni amru عظيم Allah amelikataja na Qur'ani kwa aya mbalimbali zilizokuja kuonesha takwa Allah kama hii aya na aya nyingine ya ayuhan nas enyi watu ittaqu rabbakum mcheni mula wenu na muogopeni mula wenu ya ayuhalladhina amanu ittaqullaha muogopeni Allah mcheni Allah maana yake fanyeni taqwallah muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala na hili neno takwa pia mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anamtuma sahaba yoyote katika wasia anaompa katika miongoni mwa wasia hizo anamwambia ittaqillah unapokwenda huko kuwalingania watu na kuwafundisha watu fattaqillah muogope Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa wale watu waliowaambia katika masahaba zake ni Muadh ibn Jabal radhiallahu anhu alipomwambia ewe Muadh innaka tati qaumun min ahli alkitab wewe unawaendea watu waliokuwa kitabu falitakun awwala ma tad'um ilayhi shahadatu an la ilaha ikaenda mpaka alipofikia mtume akamwambia wattaqi da'watal madhlumi na ujitenge na ujiepushe na maombi ya mwenye kudhulumiwa jiweke mbali na dua ya mwenye kudhulumiwa wattaqi da'watal madhlum au wattaqi karaima amwali wa iyyaka wa karaima amwalihim najitahadhari na mali zao nono lakini wattaqi da'wat al-mazlum unaona ya kwamba mtume anamwambia muadhi kwa maana yake aogope ajitenge ajiepushe lakini pia jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo linalofungamana na moja katika mambo mazito ya hofu min Allah ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala wattaqwa alayka bitaqwa Allah in kunta ghafila ni wajibu wako wewe kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa umeghafilika alayka bitaqwa Allah in kunta ghafila ni wajibu kwako wewe kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa umeghafilika yatika bil arzaq min haythu la tadri kitakujia wewe riziki pande usizijua yatika bil arzaqi min haythu la tadri zitakuijia wewe riziki upande ambao usiojua yani wewe unapomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala basi takwa huko kumwogopa wako Allah kuna matunda mbalimbali miongoni mwa hayo matunda ni yatika bil arzaqi min haythu la tadri zitakuijia riziki kwenye upande usiojua wewe ياتيك بالارزاق من حيث لا تدري lakini pia angalia faqad razaka at-tayra wal huta fil bahri Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku ndege amewaruzuku ndege ndege hao unawajua wewe anawapa riziki eh anawapa riziki ndege hao faqad razaka at-tayra wal huta fil bahri fakayfa takhafu al-faqra wallahu raziqa وقد رزق الطير والحوت في البحر Allah iweje wewe uogope ufakiri na Allah ndiye mwenye kutoa riziki hali ya kuwa ameruzuku ndege na samaki baharini waman dhanna anna rizqa yati biquwwatin na yeyote mwenye kudhani kwamba riziki inapatikana kwa kutoa nguvu ma akala al-usfuru shay'an ma'a nasri asingeweza kula samaki asingekula wala ndege wasingekula chochote wasingekula fakam min sahihin mata min ghairi illa ni wangapi watu wenye afya wamekufa bila ya kuumwa wa kam min saqimin asha hina min ad na ni wangapi wagonjwa wameishi muda katika zama wa man asha alfan au alfain na atakayeishi mwaka mmoja miaka elfu moja au miaka elfu mbili fala budda yawman yasiru ila alqabri ni lazima siku moja aingie kaburini jambo la kumcha Allah subhanahu linakupelekea huko kuelewa haya yote kwa hiyo Allah anatuambia ya alladhina amanu taqullah lakini pia kumbukeni ni jambo la kumcha Allah kuna kutolewa tahadhari kunako wale watu ambao wanapoambiwa mcheni Allah subhanahu wa ta'ala wanachukua jeuri wanafanya kama vile maneno ya utani yale wa idha qila lahum ittaqillah akhadathumul izzatu basi wao watu hawa juu tahadhari wanapoambiwa wamche Allah subhanahu wa ta'ala wanaingiwa na ghurur na kujiona na kujikweza kujinyanyua kwamba wao washamaliza mambo yote sasa Allah subhanahu wa ta'ala kwenye aya yetu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun namaliza nasema Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun na msife isipokuwa mfe hali ya kuwa ni Muislamu